masjid uh, imamu zuhri iliyoko hapa korogwe ambayo ni markaz na masjid iliyoasisiwa juu ya misingi ya da'wa salafiya almubaraka ikiwa chini ya معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية tumekutana katika muda huu wa dhuha na inshallah pengine tutakwenda mpaka kubaila dhuhuri tukihusiana na mambo machache muhimu yanayofungamana na dini yetu lakini nitaanza kiasi cha dakika kumi kumi na tano hivi kuzungumzia juu ya kwa nini tunaifuata ad-da'wa salafia kwa nini imekuwa ni wajibu juu yetu kushikamana nayo na ni wajibu juu yetu kuilingania kwa nini nitalizungumza hili kwa ufupi pamoja na kwamba hiyo ni maudhui pana ndefu ya siku nyingi yani kwa muda mrefu siku nyingi na muda mrefu kutokana na ukubwa wake kwa sababu ukiizungumzia ad-da'wa salafia ndio unaozungumzia Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kupokewa na maswahaba zake na kufanyiwa kazi na ndio waliolingania wakafuata waliofuatia juu ya njia hiyo kwa utakuwa wauzungumzia uislamu sahihi sasa kuzungumzia uislamu sahihi kama ulivyo ni jambo pana sana sheria za dini ni nyingi na milango yake ni mipana mirefu haitoshelezi wakati mfupi lakini nataka kuelezea tu kwa nini sisi tunalazimika kuifuata da'wa hii kwa nini alafu baada ya hapo nitaingia sasa kwenye kueleza miongoni mwa misingi yake da'wa hii ili tuijue vizuri na tuweze kushikamana navyo vile inavyotakiwa mambo gani tunatakiwa tujipambe nayo tunazungumzia kwa nini tunalazimika kuifuata da'wa salafia kwa nini tuna uwajibu wa kuilingania kwa sababu mpaka leo kuna watu bado hawajafahamu umuhimu wa jambo hili na uwajibu wake wanaona tu ni kama aa, ah, ni upepo tu umepita leo imekuja kundi hili kesho kundi lile mara hawa wasema hivi mara wasema vile kwa ni mambo mapya mapya yaliyokuja kutokana na upepo tu wa zamu na wengine wakiona kwamba aha ni mambo ya mpito hiyo nitasikia salafia alafu baadaye itakuja nyingine tutaambiwa nayo hiyo pia yafaa kwa hiyo hawa watalingania wataondoka watakuja wengine ad-da'wa salafia haiko hivyo ni da'watun salihatun likulli zamanin wa makan da'wa hii ni yenye kufaa yenye kusilihi katika kila wakati na kila mahali kwa sababu ndio uislamu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni wajibu juu yetu sisi kufuata uislamu alikuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam ambao unamathiliwa na da'wa hii دعوة سلفية مباركة السلفية mshasomeshwa mara nyingi mkaelezwa nini maana yake kwamba ni nisba au ni kujinasibisha na watu waliotangulia watu wema kwa sababu ni nisba ya as-salaf na as-salaf ni wale waliotutangulia sisi katika dini as-salafu salih ni wale waliotutangulia sisi katika dini hii ya Uislamu kujinasibu na wao na kufuata mienendo yao na waliotutangulia sisi ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam watu walioishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu as-sahabi لكل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابا كلا الي كتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هل يكون مؤمن كم ومين نمتوم صلى الله عليه وسلم كلا الي كتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم أكم ومين نمتوم صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك na akafa juu ya hali hiyo huyo ni sahaba sasa wale watu ambao waliishi na mtume swalla salam walikutana naye wakaishi naye wakasoma kwake tunatakiwa sisi tufuate mwenendo wao kwa sababu wao ndio walioipokea hii Qur'an kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wao ndio waliopokea sunna na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwake lau si wao Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia kwa wao ni wanafunzi bora wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi huu Uislamu usingetufikia sisi katika hali iliyo sahihi kwa hiyo kuyashika mafunzo yao pamoja na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyozifahamu wao hawa wanaitwa as-salafu salih mabwana wakubwa katika masahaba ambao ni muhajiruna na ansar kisha na wanafunzi wao kwa sababu wao hawakufanya khiana walipoipokea risala hii kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wao waliichukua vile inavyotakiwa wakaipokea risala vizuri ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ujumbe aliokuja nao wakaueneza katika miji wakaofundisha watu sasa kile kizazi kilichokuja baada yao ambao ni wanafunzi wa masahaba kwa lugha fupi wanaitwa attabi'un watu waliowafuatia masahaba wawema wakayapokea mafunzo ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawa nao pia wanaingia katika as-salaf as-salih na waliokuja baada yao kizazi kingine tena wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba atba'u tabi'in na wale wote walioishi ndani ya zile karne tatu bora hivi vizazi vitatu bora hivi wakaishi juu ya mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawa wanaitwa as-salafu salih kwa hiyo muislamu yoyote hawezi kujinasibu na uislamu sahihi na Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kupita kwa watu hawa. Kwa hiyo utapitaje? Ni lazima uyajue mafunzo yao, lazima uijue njia yao, walipita vipi, alafu na wewe ujitahidi kwenye kufuata, ufanye kama wao walivyofanya ufanye kama wao walivyomwelewa mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wamemwelewa mtume sallallahu alaihi wasallam wakafanya mambo fulani katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akiwaona Qur'ani ikishuka ikiwasifu na pale wanapoteleza wanakosolewa wanarudi katika usawa mpaka dini ikawa imekamilika na waliokuja baada yao wakawa wanakwenda na utaratibu huo huo Qur'an al al Karim ukizisoma aya katika Qur'an utaona zinatuelekeza sisi waislamu kwenda kwenye njia hiyo kwa hiyo sio jambo lililobuniwa na fulani kwamba kuna watu sasa wamekuja wao wanasema tufuate salaf kwamba sasa wamekuja na fikra zao na maneno yao kutoka kwenye vichwa vyao ni mambo ya kupanga panga hayana dalili yoyote la ni mambo yako ndani ya Qur'an na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ukisema mbona tangu hapo zamani sisi ilikuwa hatujasikia wala hayo hayakusema shida haiko kwenye Qur'an wala shida haiko katika sunna wala shida haiko katika da'wa salafia shida iko katika wale waliofikisha pengine hawakuelewa au walielewa wakaamua kuficha au vinginevyo lakini ni kitu kiko wazi ndani ya Qur'an ukiisoma aya ya mia moja ya suratu tauba utaona inakufafanulia wazi kabisa kwamba njia ipi ya kupita wewe muislamu lakini kabla sijakwenda katika aya hiyo ya moja nitaanza na aya katika suratu yusuf Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam awaambie waislamu wa أكسما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نتوم محمد صلى الله عليه وسلم أنا أنبيونا الله قل سيما تنغازا يا محمد وأنبيها وجمع زاكو waambie watu wajue hadhihi sabili kwamba hii ndiyo dini yangu na hii ndiyo njia yangu waijue njia yako ijulikane wewe wapita njia ipi mfumo wake na utaratibu wake ukoje waambie watu mfumo unaotumia wewe ni upi na njia yako ni ipi ili afuate mwenye kufuata akiwa ana ilmu au aache kufuata atakayeacha akiwa anajua ibaki ni matashi ya nafsi yake hakuamua kufuata lakini wewe watangazie watu waijue njia yako we waambie hii ndiyo njia yangu ad'u ila Allah ninalingania mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sifanye kampeni ya kulingania kwenye nafsi yangu ili watu waniabudu mimi mimi nalingania watu wamwabudu Allah wampwekeshe yeye peke yake kwa ikhlas ila Allah tena ala basiratin kwa utambuzi na elimu na maarifa mimi katika njia yangu huwa nawalingania watu wamwabudu Allah na waelekee kwa Allah wakiwa na utambuzi na elimu wawe na maarifa ala basira njia hii ya kuyalingania watu kwa ikhlas na kwa ilmu ninawalingania watu mimi ana wamanitabaani ndiyo njia ninayopita mimi na wale wanaonifuata mimi wafuasi wangu sasa angalia billahi alaikum unapotajiwa wafuasi wa mtume swalla wasallam utaanza na wakina nani watu wa karne ya 10 15 20 watu wa karne ipi unaweza ukawaacha masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka katika wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wataingia katika neno wa manittabaani watu wa mwanzo watakoingia ni ashabuhu alkiram رضي الله عنه watabi'una lahum biihsan na wale waliofuatia wao kwa wema hao ni katika wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waambie watu kwamba mimi ninalingania kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwenye njia yake kwa elimu nafanya hivyo mimi na wanaonifuata lakini akatabara mtume sallallahu alaihi wasallam akajiweka mbali na kujiepusha na washirikina pamoja na shiriki zao na sikuwa mimi ni katika washirikina hii aya peke yake ni muhadhara wa kutosheleza kabisa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 amewaridhia wao na wao watamridhia yeye subhanahu wa ta'ala وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار na Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake mito ukisimama na aya hii pia ule uwajibu wa sisi kufuata njia ya wema waliotutangulia uko wazi kabisa hebu itazame aya hii inavyosema na maneno ya Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayazungumzwi tukiolela ili kujaza faragha la ni maneno yamejengwa katika misingi madhubuti Allah anatuambia wale watangulizi wale waliotangulia katika Uislamu wale wa mwanzo wale waliokuwa wa mwanzo katika Uislamu ili tusitatizike sisi akataja wazi akasema ambao ni muhajirin na ansar muhajirin ni wale wahamiaji walioacha miji yao wakatoka katika miji yao wakaacha biashara zao wakaacha shughuli zao na mali zao na makazi yao wakaacha kila kitu chao familia zao wakaziacha wakaungana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ya kuhamia Madina wahamiaji wale lengo lao ni kumnusuru Allah na dini yake na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumtia nguvu mtume asiwe mpweke huko anakokwenda wale watu waliohamia wale ambao ni masahaba walihama wakaacha miji yao wale wal ansar na ansar watetezi ambao walinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakamnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakawanusuru masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakafungua nyoyo zao kwanza kabla ya milango ya nyumba zao wakamfungulia mtume sallallahu alaihi wasallam vifua vyao wakampenda wakawapenda wahamiaji waliohamia katika mji wao kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hashr wale wamejiliwa na ugeni mzito wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume ambaye amekataliwa katika mji wao bali watu wake wanapanga njama za kumuua kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين kumbuka ewe Muhammad wakati walipofanya njama walipokufanyia njama na kufanyia hila wewe waliokufuru wanakufanyia njama na hila ili wakukamate wakufunge au wakuue au wakutowe katika nchi yako wanafanya njama wanafanya hila na vitimbi na Allah subhanahu wa ta'ala huwa anavibatilisha vitimbi vyao na yeye ni mbora katika kuvitengua na kuvilipa vitimbi vya makafiri kwa hiyo jamaa zake walikaa njama hasa za kutaka kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtoa katika mji lakini hawa bwana wakubwa walikubali kumfungulia milango yao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wakijua kwamba wanatangaza ugomvi na watu wa mji wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini walilikubali hilo kwa hiyo watu hawa al-ansar wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar hili ni kundi lishapita lilitangulia huko nyuma huwezi kupata katika miaka hii wala miaka mia wala mia mbili wala mia tano wala mia saba wala mia nane iliyopita wala mia tisa wala alfu wala elfu moja na mia mbili huwezi kupata kundi hili linaitwa almuhajiruna walansar ni kikundi kilikuwepo huko katika karne ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia leo miaka elfu moja na mia nne na arobaini na sita kundi hili kisha Allah akasema na wale walio wafuata wao na wale walio wafuatia wao tena pakasema bi ihsan haikusemwa na wale waliofuata Qur'ani na Sunna au wale waliofuata kitu kadha na wale waliowafuatia wao walladhina tabauhum na wale waliowafuatia wao biihsanin kwa wema wana nini Allah anasema radiyallahu anhum Allah atawaridhia wao waradhu anhu na wao watamridhia yeye waadda lahum jannatin na Allah atawaandalia wao pepo tajri tahtaha al-anhar pepo ambazo zinapita chini yake mito sasa kikundi hiki walladhina tabauhum kinaweza kupatikana wakati wowote na zama zozote kuna watu waliofuatia wao kwa wema wakaja karne baada ya karne ya masahaba ambao tumewataja ni tabi'un wanafunzi wa masahaba na kisha wakaja wengine wakaja wengine kila ambao walifuata mwenendo wa masahaba katika muhajirina na ansar walifuata mwenendo wao kwa wema wanastahiki kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hapa haijalishi wewe ulikuja baada ya miaka mingapi baada ya miaka mia mia mbili mia saba elfu haijalishi wewe unachotakiwa ufuate mwenendo wao watu hawa kwa wema ukifanya namna hiyo umefaulu utakuwa umefanikiwa katika dunia yako na akhira yako bila shaka mpaka hapa tutakuwa tumebainikiwa na uwajibu wa sisi kufuata njia ya watu hawa kwa wema والذين اتبعوهم بإحسان na wale ambao wamewafuatia wao kwa wema tabaan wattibaan kufuatia kwa zama kwamba sisi tumekuja baada ya zama zao hili haliko katika mikono yetu lakini na kufuata mwenendo wao pia kwa ihsan hili sasa liko katika Eh, mamlaka kwa sababu tumepewa khiari sisi haki iko wazi imebainishwa na batili iko wazi inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura hakika sisi tumembainishia mwanadamu njia imma atakuwa ni mwenye kushukuru akafuata njia au atakuwa ni mwenye kukufuru akaiacha njia kwa njia iko wazi kwa sisi tuna uwajibu wa kufuata njia ya wema waliotutangulia. Tukisema njia ya wema waliotangulia ni njia ya masahaba katika muhajirin na ansar. Hapo haitazamwi kabila, hautazamwi umri, hautazamwi mji, haitazamwi chochote. Je, umefuata njia ya wema waliotangulia, njia ya muhajirina na ansar? kama jawabu ndiyo umefanikiwa Allah atakuwa radhi na wewe na wewe Allah atakupa utaridhia wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha basi punde tu Mola wako atakupa wewe utaridhia radhiyallahu anhum waradu anhu Allah atawaridhia wao na wao watamridhia yeye lakini lazima ufuate njia ya wema waliotangulia ni kufuata si kupenda tu au kudai tu au kutamani tu la lazima tufuate ndio maana ikaja neno walladhina tabauhum lakini pia katika kuonyesha kwamba tuna uwajibu wa sisi kuifuata njia hii ni kinyume chake tukiiacha njia hii tukafuata njia nyingine tutaingia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 mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wayattabi ghaira sabili almu'minin akafuata njia nyingine isiyokuwa njia ya waumini akaiacha huwezi kudai kwamba mimi nafuata sunna tu mimi nafuata sunna tu Qur'ani na sunna hii salafi si mistaki kusikia ukisema hutaki kusikia salaf asalih ni kwamba wewe hutaki kusikia njia ya masahaba na hawa ndio waumini wa mwanzo kabisa ikisemwa kwenye Qur'ani ilikuwa ya ayyuhalladhina amanu pale ilikuwa waambiwa masahaba waqul lilmu'minin waambie pale ilikuwa waambiwa maswahaba ndio waliokuwepo katika wakati ule na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam hata siku ile amekwenda katika vita vya Badri yuko uwanjani idh antum biludwati dunya wa hum quswa wal rakbu asfala minkum Allah subhanahu wa ta'ala anawatajia waumini kwamba kumbukeni nyinyi mlipokuwa katika bonde lililo karibu na Madina na wao katika bonde lililo mbali la Madina na ule msafara uko chini yenu pale Mtume swalla salama wakati kwenye mawkifu ile anaona kundi la washirikina likiongozwa na kina Abu Sufyan na kina Abu Jahali wamo akawatazama masahaba zake akanyanyua mikono Mtume swalla salam yatadharra ila Allah anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe ushindi ampe ushindi يوم الفرقان يوم التقى الجمعان siku ya upambanuzi ile siku ilipokutana makundi mawili pale kundi la waislamu na kundi la makafiri katika vita vya Badr masahaba ni wachache makafiri wamekuja mara tatu yao mtume sallallahu alaihi wasallama analia anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Allahumma intuhliki hadhihi al'isaba falan tu'bad abada ewe Allah ukikiangamiza kipote hiki hiki kikundi hiki kilicho mbele yangu kikiua hiki ukakiangamiza ya rabbi hutaabudiwa tena wewe uislamu utakuwa umekufa kuonyesha ule umuhimu wa wale masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliokuwepo pale na hawa kupitia hawa ndio Uislamu ulienea katika dunia Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha kwamba hawa ndio hamalatu din ndio humatu alislam ndio humatu alaqida ndio hamalatu din hawa ndio wenye kuhami uislamu hawa hawa ndio watakaobeba risala hawa hawa ndio watakaoihami aqida hawa ya rabbi usiwaangamize hawa kwa hiyo ikisemwa sabilul mu'minin wataingia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukhulan awwaliya kwanza kabisa ni wao kwa hiyo ndio maana ikasemwa pale wayatabi ghaira sabili mu'minin huyu anapingana na mtume sallallahu alaihi wasallam alafu akawa anafuata njia nyingine mbali kabisa isiyokuwa njia ya waumini ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam akaikhalifu njia hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema nuwallihi ma tawalla sisi tutamgeuza kwenye lili aliloligeukia lile alilolichagua wewe umechagua wewe kwenye njia pinzani utakwenda huko huko ushaamua ukafiri basi utakwenda kwenye ukafiri wako ushaamua bid'a utakwenda kwenye bid'a zako na maisha yako yatakwenda hivyo hivyo unavyotaka wewe lakini wanuslihi jahannam sisi tutakwenda kumkaanga huyu na kumchoma katika moto wa jahannam wasaat masira marejeo mabaya kabisa ni jahannam والعياذ billah lakini kwa nini huyu aende kwenye jahannam ni kwa sababu amehasimiana na amekhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa sababu amekhalifu mwenendo wa as-salafu salih masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa katika aya hii pia wajibu wa sisi kufuata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya masahaba wa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam hili jambo liko wazi wala halina shaka yoyote sasa watu wengi wanalijua hilo kwamba ni kweli tunatakiwa tufuate masahaba lakini masahaba wawafata vipi ili uweze kufuata njia yao jambo la kwanza ni lazima uwe na ilmu juu ya kile alichokuja nacho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwe na ilmu juu ya yale maisha walioishi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam usiwe na upinzani ukasema ah sasa sisi tutatuishi kama masahaba bwana tutaweza wapi bwana sisi tukakatishana tamaa katika hilo ukaelewa vibaya kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kuelewa vibaya sisi tuwafuate masohaba kwenye lipi hakikisha kwamba maisha yako yote yanayofungamana na dini yako na maisha yako ya akhira na ibada zako ziko juu ya msingi wa maisha ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam itikadi yako ibada zako akhlaqi zako tabia na mwenendo wako miamala yako na watu ni lazima iende juu ya mfumo huo sasa hatua ya kwanza ambayo itatufanikishia kwenye hili na hapa ndio kwenye maudhui yangu ambayo itakuwa ni kwa muda mfupi tu kukamilisha jambo hili baada ya huu mukaddima mrefu nitarajia utakuwa mfupi lakini kwa nafasi yake na namna ulivyo tumetumia muda mrefu katika kuuelezea na bila shaka nitakuwa nimefahamika katika hili nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq tujalie Allah ni katika wale ambao wanayasikiliza maneno na wanayafuata yaliyo mazuri